Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Veselo je, da ni le zame pač nekaj veselega, da ne vem. Se nekaj veselega zgodi, ali da pač nekaj veselega zvem. Veselo znanilo danes za mene eh, pomeni predvsem to, da eh, mladim pokazati mladim eno pot veselja, sreče pa miru, ki obstaja. Danes marsikdo ne najde te poti, jo ne vidi. Za marsikoga ta pot ne obstaja. Za mene veselo znanilo pomeni predvsem pokazati to pot, ki je in ki ni pretežka. Majo se raznolilo, to, da se imamo radi in se ljubimo med sabo. Okay, vse to pismo je nauk življenja, pač nekaj, po čem se lahko, nekaj, po čem se usmerjamo, kar ne so smeri. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel.